mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dragi slušatelji, drage slušateljice, dobro jutro i dobrodošli u novu emisiju na Radio Splitu, emisiju Zeleni telefon. Ova emisija je rezultat dugogodišnje suradnje Radio Splita i Druge Sunce, udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj. Udruga je koja se od 1998. zauzima za povećanje standarda i unapređenje zaštite okoliša i prirode, te je danas jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj. S vama su stoga svakog drugog podnijeljka u 9.10 Ivana Grubišić, pravnica Udruge Sunce. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro svima. I moja Malenko Spinja Poljaković, voditeljica komunikacija u Udruzi. Nakon emisije posvećene temi odvojenog prikupljanja otpada, odnosno javne rasprave o planu gospodarenja otpadom grada Splita, današnja tema nametnula se na neki način sama. Kao što znate, točno za tjedan dana, 21.3. se i službeno kalendarski počinjemo buditi zimskog sna jer je prvi dan proljeća. No, osim početka proljeća tog dana, neslučajno obilježava se i svjetski dan zaštite šuma. Naime, u Napoleonovo doba na prelazu iz 18. u 19. stoljeće u malom španjolskom selu pokrenuta je prva inicijativa za zaštitu šuma, kažu na internetu. Međutim, danas ćemo saznati da nisu samo španjolci prvi u zaštiti šuma, ima i u nas jedna lipa priča. Ali po ovome kažu da svećenik Don Ramon prvog dana proljeća, nakon što su zvona označila kraj nedjeljne mise, sa svojim mještanima je zasadio topolu kao poticaj svima da štite stabla i šume. Tako je topola postala simbolom onoga u što je svećenik vjerovao, a to je važnost šume za zdravlje, higijenu, dekoraciju, okoliš i običaje. Nakon toga događaja slijedila su tri dana slavlja, a poruka širenja ljubavi i poštovanja prema prirodi poslana je okolnim selima, gradovima, a na koncu i cijeloj državi. Tako i danas Španjolci prvog dana proljeća slave praznik Dana drveća, kada pojedinci ali i skupine potiču sadnju i brigu za drveće. Ipak, eh, trebalo je proći mnogo godina dok Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu 1971. godine nije proglasila 21. ožujka svjetskim danom zaštite šuma kako bi se podigla svijest o važnosti svih tipova šuma i drveća izvan šuma u korist sadašnjih, ali i budućih generacija. A kada spominjemo šumu, prva asocijacija s pličanima su upravo naša pluća grada, Park Šuma Marjan. Zato je s nama u studiju onaj koji tu šumu najbolje poznaje, onaj koji s njom i za nju diše, naš današnji gost, predsjednik društva Marjan, Srđan Marinić. Srđane, dobar dan. Dobro jutro. <laughs> <laughs> Dobro jutro. Srđane, velika ovo tema, mi nažalost imamo malo vremena, ali evo, samo u kratkim crtama, što opće znači točno Park Šuma? Pa mislim da je ovdje najvažnije spomenuti da se zaštita Marijana i zapravo šume koje je u to doba bio Marijan je bio pošumljen spominje u statutu iz 1312. godine jer je u njemu e, zabilježeno kako je zabrana e, svake sjeće na Marijanu. Nešto kasnije, par desetaka godina kasnije, tada su dva splitska plemića nazirala su Marijan, a potom su čak i postavljena dva stana, čuvara za čuvanje Marijana. E, stvaranje Marijana, onako kako danas poznajemo, započelo je 1852. godine Pošumljavanje židovskog groblja. Ali ono sustavno pošumljavanje započelo je 1884. a glavni pokretač bio je prvi predsjednik društva Marijan, e, profesor Juraj Kolombatović. Stručni nadzor pošumljavanja, nadzirao je šumarski nadzornik Henrik Friedl. Njegova spomen ploča se nalazi na Prirodoslovnom muzeju, ali mhm. to malo ko zna. E, do početka drugog svjetskog rata bila je pošumljena cijela sjeverna strana Marijana, površine 167 hektara koja je bila i zaštićena žičanom ogradom. Nakon rata nastavilo se s pošumljavanjem južnih padina, ali u znatno manjoj površini. U sljedećem razdoblju šuma se nastavila širiti južnim padinama, ali nažalost u ovom trenutku ne zna se točna površina koja obuhvaća područje obraslo šumom u Pašumimarju. Inače, organizirana zaštita prirode na ovom području zapravo je započela osnivanjem društva Marjan 1903. godine, znači prije punih 113 godina. A sam Marjan se 1964. godine proglašava e, zaštićenim objektom prirode kao rezervat prirodnog prijedjela park šuma, površine oko 350 hektara. Jednom e. prilikom si mi rekao da, da je ta površina bliska površini Central Parka u New Yorku. Tako je. Znači možemo Tako je. <laughs> se e, pohvaliti. Central Park u Yorku je nastao u otprilike isto doba kao, kao i, i, i samo što je imao 340 hektara, a on, je, a on sada na 350 hektara. Nažalost, je sada zauzima površinu od oko 307 hektara, jer je 1988 smanj, su te granice radi urbanizacije predjela Meje. Jel? E, ono što je bitno kazati zašto je bitna šuma za, za, za, ne samo za Split, nego za općenito na globalnoj razini. Zapravo su površine mora i voda su osnovni stvaratelji kisika. I, ali te površine mi ne možemo povećavati. Ono što možemo povećavati to su šume, koje su mm. drugi najveći stvaratelj kisika. E, šume su zapravo najveći i najmoćniji filter Općenito, najveća korist od šume jest u činjenici da jedan hektar šume apsorbira 2,5 tone ugljika godišnje, a istovremeno proizvede 15 tona e, kisika. Kod borovih šuma taj odnos iznosi 4 tone ugljika prema 15 tona kisika po hektaru, a uz to zadržava i 70% prašine koja prolazi kroz šumu. Znači hvala šumi. <laughs> ali upravo je bitno e, naglasiti da se radi o borovoj šumi koja ima veće, veće e, e, te opće korisne funkcije šume u urbanim sredinama upravo radi toga što apsorbira veće količine ugljika, a proizvodi jednake količine kisika. Znači, ne ih bez razloga plućima grada. Točno. Tako je, a ja ću samo nadodat kako je zakonom o šumama je utvrđeno da su šume šumska zemljišta upravo dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. E, tim istim zakonom utvrđuju se opće korisne funkcije šuma i ja bih ovdje istakla jer naši građani e, možda i nisu svjesni njih, ako jesu neka malo sad ponove prisjete se. Znači, zakon kaže da su iduće funkcije opće korisne ublažavanje učinka staklenika atmosfere, vezivanje ugljika te obogaćivanje okoliša kisikom, pročišćavanju nečišćenog zraka, stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje, osiguravanje prostora za odmor i rekreaciju, utjeca na ljepotu krajobraza te zaštita tla od erozije vodom, vjetrom i tako dalje. Mnogi ne znaju, ali svaki gospodarstvenik u RH uplaćuje e, određeni dio iznosa od ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda u državni fond za te opće korisne funkcije koji se dalje koristi za održavanje naših šuma. Znači pazimo naše šume ili ih ne pazimo još uvijek dovoljno, ali u zakonu barem stoji da bi ih trebali čuvati i paziti. Ivana, u prijavama na zeleni telefon udruge Sunce ne bez razloga upravo i postoji kategorija šume. Što to točno znači? Upravo tako. Znači kategorija šume postoji od, samog, eh, od samih početaka zelenog telefona, formirana uslijed potrebe da se prijavama građana vezane za probleme u šumama kvalitetno pristupi. Tako je zeleni telefon udruge Sunce zaprima pozive vezane za šumska mhm. područja, a najčešći broj se odnosi upravo na pluća i ponos našeg grada na park Šumu Marjan, E, ono što građani primjećuju na Marijanu, najviše prijava dobivamo u proljeće, odnosno u jesen, tada su građani najaktivniji, što je logično, e, i najčešće su u prirodi. Prijave su poglavito vezane za neka infrastrukturna pitanja, primjerice dozvola prometovanja, javni rekreacijski sadržaj, postupanje s otpadom u park šumi i gospodarenje šumom općenito. Tako pristižu razne prijave o oštećenju rasenja, građevinskim radovima i tako dalje. Evo, dragi slušatelji i slušateljice, i vama prilike da upravo sada nas zovete 539-300, telefon Radio Splita. Ako imate neki komentar, prijedlog ili sadržaj koji biste voljeli ili ne biste voljeli vidjeti na Marijanu ili u nekoj drugoj šumi koju volite, koja je u vašoj blizini, a za kojeg do sada niste znali kome se obratiti. Također, ukoliko želite nazvati nešto kasnije, možete nazvati na telefon e, naše udruge Sunce, zeleni telefon, na broj 072 123 456. Zeleni telefon Udruge Sunce. Na valovima Radio Splita. Prijavite okolišni problem na 072 123 456. Također e, pozivam vas da razmislite koliko zapravo često u ovom suvremenom, ubrzanom stilu života, naročito ponedjeljkom ujutro, vi uistinu idete u prirodu, u šumu, duboko dišete, opuštate misli. Koliko često? Naravno, ako osjećaju stres, imam jedan mali prijedlog za naše sugrađane. Neko otiđu u šumu, malo pomirišite proliće i poslušajte stare Rimljane. Oni kažu, a bili su pametni, liječnik liječi, a priroda ozdravljuje. A kad ste već tamo možete poslušati i mudre kineze, evo kad se sad razbacujemo tuđim mudrostima, <laughs> čija izraka kaže najbolje vrijeme da posadiš stablo bilo je prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sad. Također, evo, dragi građani, dragi slušatelji i slušateljice, još jednom vas pozivamo, ako primijetite bilo koji okolišni problem za koji ne znate kome se obratiti, dakle ne samo vezan za šumu, park šumu Marijan ili neku drugu šumu, zovite zeleni telefon na 072 123456. I slušajte nas ponovno za dva tjedna na valovima Radio Splita. Prošle ovih naših desetak minuta, prošlo je vrijeme za prijave na radio, evo čujemo da zovu, ajde pustit ćemo, ajde kaže, kaže nam u tehnici, netko zove, netko pita, daćemo vam jednu minuticu za pitanje i odgovor. Evo, ja ću pitati. Dobro jutro. Dobro jutro. Interesira me da kako se cijeli grad ne pošumljava, ni parkovi, ni kvartovi, ni ništa, nek samo rastu city centar. Još jedino fali da na Marjanu naprave city centar. Hvala vam lijepa, evo, <laughs> hvala vam na pitanju, Ivana, klimaš glavom, poznato ti je ovo pitanje. <laughs> Klima Ivana glavom jer ovakvi pozivi nas stižu e, često. Naime, upravo taj problem e, izrađivanja plana gospodarenja javnim zelenilom e, pokazuje se kao veliki problem i ovim putem pozivam sve nadležne da što prije učine nešto po tom pitanju i počnu sustavno gospodariti našim zelenim resursima. Javljam u tehnici, evo još jedno pitanje ćemo ipak pustiti. dobar dan. Dobar dan. Pa evo ja bih upitala u vezi e, vlasnika pasa, da li to dolazi u neku problem okoliša, jer mi smo u podnožu Marijana, to je katastrofa. Ulica je uska, ima puno djece i sve, ali pasi, <laughs> odnosno vlasnici nečiste i to mhm. je... Eh, da li je to sad problem u okolišu ili kome da se obratimo? Hvala vam lijepo. Ivana ponovno klima glavom. Klima Ivana glavom jer je ovo poznati problem. Naime, odlukom o komunalnom redu utvrđena su pravila koje vlasnici kućnih ljubimaca moraju poštovati. E, naravno da svi moramo imati svoje mjesto po suce pa i naši psi, e, ali neka pravila postoje, neka se građani obrate e, nadležnom komunalnom redaru ako primijete neke probleme, odnosno bilo što što ih smeta po tom pitanju, to je nadležna institucija. Postoje i kazne u ovim slučajevima. Tako je. A vidjela sam na sreću i parkovima, odnosno livadicama za pse, sve su češće postavljene kante e, sa vrećicama za pasi međutim ne viđam baš toliko često i sadržaj, možda netko mazna nakon svoje vrećice iznosi kuće, tko zna. E, dragi slušatelji, drage slušateljice, evo prekrdažili smo naših 10 minuta, ali hvala vam na vašim pozivima, uvijek nam je drago čuti vaša pitanja. Ako ih imate još, 072123456 je uvijek tu, naš zeleni telefon druge Sunce. To bi bilo sve za danas, slušajte nas ponovno za dva tjedna, a do tada vas pozdravljaju Ivana Grubišić, Pinja Poljaković, naš današnji gost Srđan Marinić i tonski realizator Dinko Tomaš. Ćao, bao! mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.